بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل wannan shine majalisin mu na hudu ko ne wannan kun tabbatar haka wannan majalisinmu na uku kenan cikin littafin mu'ajamu alfazil jirhi wa ta'adil wato muna kan gaba wadda malam yake ambaton littattafan jarh da ta'adil wadda su ne mafi muhimmanci a ciki akwai kutubu thikat wanda ya kawo guda hudu akwai kutubun bu'afa wadda mana ya kawo daidai goma sha takwas sannan kutubun jarhi wa ta'dil allati jama'at bayna thiqati wa du'afa so ma ya kawo sannan kutubun fi rijali sahih al-bukhari sannan kutubun fi rijali sahihi muslim sannan kutubun fi rijali sahihaini sannan kutubun fi rijali muwatta sannan kutubun fi rijali sunan abi dawud da kutubun fi rijali jami'ar tirmidhi da rijalu sunan nasa'i sannan kutubun fi rijalil kutubi sita su mai kawo wasu kamar guda goma haka sannan kutubun fi rijalil a'immatil arba'a shi kawo littafi daya ita ce tajirul manfa'a nan ne muka saya nan kuma mala ya ce kutubun fi rijalil kutubil ashara kutubun littattafai fi rijalil kutubil ashara akan wato mazajen littattafai guda goma al-kutubul ashara wannan bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah wannan shidda ko sai akwai muwatta sannan akwai eh, mustan imam ahmad sannan akwai sunan darimi wadda sunan darimi sunan shi abu sa'id abu sa'id uthman ابن سعيد ابن خالد ابن سعيد الدارمي آه، يا رسول هجرانا الدري بيودة تمانيني شيني ودى يربطا للتافي الرد على على بشر المريسي دنا تو وان تزمنا من ونين نقوم نعم هم

sannan musna na shafi'i da musna na abu hanifa da mai kuma a wannan guda hudun nan kenan ko na sunan sunan darimi shi baya cikin wadda shi a tazkira bi ma'rifati rijali da ashara ko amma wadda ni na fada kuma wannan min al la'am, yawanci in sun ce alkutubu kutub ashara wadancan suke nufi wadda ni dayan ban tuna na ambata ba to amma shi tazkira bi ma'rifati rijalil ashara na Muhammad ibn Ali al-Husaini ha al-mutawaffa sana 765 ya rasu hijira na da 765 shine in ka hada da kutubu sita da masanid na shafi da abu hanifa ko sannan muwatta da musnad imam ahmad to malam ya ce kaga shi littafi ɗayan nan ne ya kawo a wannan na alkutubul ashara ɗin nan fi rijali kutubul ashara sannan kutubul jarhi wata ta'dil al bi makanin muayyan kutubul jarhi wata ta'dil al waɗanda suke kebantattu bi makanin mu'ayyanin a wani littafi ke bantacce kenan ko kuma wani guri ke bantacce dai ko gari ke bantacce dai kutubu tawarihil mahalliya littattafai na tarihi na wasu na wani yanki wasu yankuna na garuruwa kenan farko ya ce tarihu ulama'i a ah-, ahli misr tarihi kaga na malaman garin misra ne na Yahya ibn Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Hadrami wadda aka fi sansa da ibn Tahan wanda ya rasu hijira na da shida. sannan dhikru akhbari Asbahan na Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad al-Asbahani wadda aka fi san shi da Abu Nu'aym Abu Nu'aym al-Asbahani wannan mai littafin Hilyatul Awliya ne Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya sannan tarihu jurjan haka ne li abil qasim hamza ibn yusuf as-sahmi wadda ya rasu hijira na da 427 sannan tarihu baghdad oh wannan littafin waɗannan littattafan musamman su tarihu baghdad su ne fa yanzu za ka siya hmm. kudin su jari ne fa wallahi kwa wani littafi dubun ka dari biyar ma ba zai siya ba Na din ka fada da karfi wallahi littafi dubu dari bakwai littafi dubu dari uku littafi dubu dari biyar to littafi guda mujalladi hamsin da biyu ko uku kuma bugu mai kyau kuma da akwai waɗanda suke tallafi na taimako wato masu kuɗi ne za su je maktab su ce wannan littafin nawa za ku suke sayarwa dubu hamsin to dubu talatin na kai na littattafai dubun nan ni na biya sai ku sayarwa da ɗalibai akan dubu ashirin ashirin talatin na kai nan ya biya haka suke yi da shi ne kaga da kana sayan littafi da araha to yanzu wancan alheri ne aka rasa wato an sa musu ido ne in suna yin transaction din tana da yawa to sai ya zama gwamnati ta fara sa musu ido ko saboda yanzu abuwan ya zama na addini amma musamman in dai ya zama da kudi to ana sa ido sosai ko to wallahi musta'an shi yasa ga abubuwa yanzu sun dagulgule sun zama haka sannan kaga shi tarihu bagda na Ahmad ibn Ali ibn Thabit al-Ma'ruf wanda aka fi san shi da al-Khatib al-Baghdadi kaga wannan su ma ya ishe ma yana cikin irin malaman da a zamanin su babu isu ya rasu hijira na da 463 al-Qand fi dhikri ulama'i Samarqand ko al-Qand fi dhikri ulama'i Samarqand na Najmuddin Umar ibn Muhammad an-Nasafi kaga wannan shi malami ne ya rubuta tarihi kuma malamin eh, lugha ne eh, annasafi babban malami ne da shi an wannan wani gari yake asali mutumin russia ba wannan mutumin russia ne haka zama shari mutumin russia ne suna sa iso waɗannan wala'adun mutane russia ne daga baya ne abubuwa sun zama haka Shi ne yanzu wai wanda bai san irin waɗannan abubuwan ba a yanzu ba waɗannan ba musulmi ba ne a lokacin gashi mutanen garin nan sun yi karatu sun yi rubutu A kan addini har yanzu ana karatu littattafansu ana jin tarihinsu to masallatan da suke garuruwansu da makarantu ina suke yau in kaji tarihin ita rashin ya aka yi ta zama haka shine wanda bai sani bane yanzu in ana bala'i tsakanin Russia da Ukraine sai ji a zuciyar shi ah, ya kamata ina kai mai ka sani kai kai ka san su da me suka yi mm. ita Russia me ta yi ita din ma da ba yakan addini take yi ba karara mm. a ita ne da sufafawa amma daga baya ta karye saboda ta sa addinin a gaba sosai ne An ka kwatanta garinta na da da na yanzu yana hmm? ga bambanci tsakanin su kamar najeriya ne da amerika fadin kasa ko kuma ka ce kamar najeriya da afirka misali najeriya nan ta fara mamaye wato kasashe ta ci nijar da yaki ta ci chadi da yaki ta wuce nan ta wuce can har su egypt duka ta hada su guri guda haka ta yi fa haka ta yi ta cinye garuruwan musulmi ta zama tana da girman haka to kaga ita a mai cin gashin kanta ne su yahudawa 'yan nato suma masu cin gashin kansu ne to akwai bala'i a tsakaninsu ita ba ta so su su masa kusa da ita wata munafunci ukraine ma ita ma wauta ne kai ga ka ga kasan da kuna kusa sai warancan su zuga ka ka ce za ka shiga cikinsu da ta ce to zan shiga sai sun yi baya haka aka yi fa Allah musta'an kaga wannan shine tarihu wannan eh, wannan alqan fi dhikri ulama samarqand wanda annasafi ya rubuta sannan at-tadwin fi akhbari qazwin na Abdul Karim ibn Muhammad ar-Rafi'i al-Qazwini wanda ya rasu hijira na da 562 sannan tarihu Dimashq al-Hafiz ibn al-Hasan Ali ibn al-Hasan al-Ma'ruf ibn Asakir wanda ya rasu hijira na da 623 sannan tarihu irbil al-musamma nabahatul balad nabahatul baladil khamil biman waradahu min al-amathil hmm. al-amathil amsal mai daraja kenan masu daraja li abil barakat al-mubarak ibnu ahmad al-lakhmi al-irbili wanda ya rasu hijira na da 637 bayan wannan sai malam ya kawo kutubu su'alat wannan kutubu alat wannan littattafai ne wadda tambaya ne ake yi ɗalibi ne zai zo gurin malamin shi ya yi masa tambayoyi sai ya ringa rubuta abin da malamin ya faɗa sai ta zama littafi kuma kai ka yi amfani da ita ita ce a nan malam ya ce min ashkali ta'alif na daga cikin rubuce-rubucen da suke yi fi tarajumin rijal fi tarajum rijal hadisi akan tarjaman mazajen hadisi ma yusamma bi kutubi su'alat abinda ake kiransa da littattafan su'alat na tambayoyi kenan wahiya ita ce kutubun littattafai ne jama'a fiha mu'allifuha madanda suka wallafa ta sun tattara a cikinta as'ilatahum tambayoyinsu li ahadi a'immatil jarh wa ta'dil ga ɗaya daga cikin malaman jarh da ta'dil masu fada a ji kenan an ba'd al muhaddithin daga wasu daga cikin malaman hadisi wa ajwibatahum ma'ana da kuma jawabin da suka bayar wa min kutubi hadha an na daga cikin nau'in na waɗannan littattafan su alat na ibnul junait wanda ya rasu hijira na da 260 li yahya ibn ma'in hijira yahya ibn ma'in ma ya zo hijira na da 233 kaga anan zaka tabbatar cewa shi ibn junayd ɗalibi ne na yahya ibn ma'in wanda ya zo ya zo na ya masa tambayoyi sai mala ya shi jawabi sai ya rubuta wadda yau in kai ka dauka cikin irin waɗannan littattafan a cikinsu ne za ka samu wasu hadisan da ba su cikin manya-manyan ma za ka ji wato maganganu a kan mazaje waɗanda yawanci ma wasu ba za ka same su a cikin manya-manyan littattafan ba hmm. eh, sannan su alat na muhammad ibn uthman ibn abi shaiba wanda ya rasa rana da 297 ga ali ibn al-madini ali ibn al-madini madani da madini kun san bambancin ba madani da madini yawanci su abinda suke nufi in sun ce madani asali ma dan garin madina wannan su malaman hadisin kenan mm. madini wanda zama yayi a madina zama yayi amma shi asali ba dan garin madina bane to wannan eh, ibara ce na su malaman hadisi kenan masailu salih ibn kai irin wannan abun ba ta cikin littafi yawanci fa sai gurin darasi mm. masailu salih ibn al-imam ahmad ibn hanbal masail masail masaloli da tambayoyi na salih na salih ibn al-imam ahmad ibn hanbal dan ahmad ibn hanbal eh aga wannan da ne ga imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal an abihi daga mahaifinsa imam ahmad shi ya rasu shi dan ya rasu 266 ba 266 mm. uban kuma 241 haka ne ba su'alatul maimuni tambayoyi na maimuni wanda ya rasu hijira na da 274 anil imami ahmad haka shi ma daga imam ahmad ne firrijal sannan su'alatul abi dawud a sijistani shi ma lil imami ahmad yana abu da ya karatu guri imam ahmad kenan hmm. fil jarh fi jarhi ruwati wa ta'dilihim akan mazaje ne ita ma hmm. ai dama irin wannan in ba gura zai ba gurin wa zaka tafi ko hmm. eh, sai imam ahmad ai duk da kansu da ka za su yi maka masailu Bakar al-marwazi al-mutawaffa sanata 275 wannan na abubakar al-marwazi ya rasu hijira na da dari biyu da saba'in da biyar fil rijali an imami ahmad shi ma daga imam ahmad na filjar jarhi wa ta'dil su alatu tirmidhi lil bukhari tirmidhi ya rasu hijira na da dari biyu da saba'in da tara haka na imam bukhari ma dari biyu da hamsin da shida sannan su'alat dama tirmidhi shi ma haka ɗalibi ne na imam buhari ne sannan alatu abi ubaidin al-ajurri wanda yarzo Eh, wato ba'da alkarni rabi kaga kenan wannan ba a samu takamaiman tarihin rasuwar shi ba kaga ce maka almutafa ba'da alkarni rabi wanda shi eh, Abu Sa'id ad-Darimi shi ma yawanci in kaga littafan tarajim za su ce yana da rai kafin 200 na hijira ya rasu 280 haka suke cewa yana da rai kafin Dari biyu kaga yawanci kenan ba a samu takamaiman tarihin haifuwan shi ba na rasuwan ya ka samu saboda ka an kaga irin waɗannan abubuwan yawanci to yin bincike a ta ma ba za ta yi maka amfani ba saboda wahala za ka sha shi abu obaid al'ajurri tambayin ya yi wa abu dawud a sijistani ne wanda shi abu dawud ya razu hijira na da 275 a filjar wa ta'adil su'alatu abi abdullah ibn bukair wa ghayrihi lidarqutni wannan su ma tambayo suka yi wa darqutni wanda shi ma a zamanin shi babu shi hmm aga shi abu abdullah abu ibn bukair ya rasu hijira na da 388 sannan darqutni 385 darqutni kenan su'alatul barqani lidarqutni shi ma shi barqani 425 sannan dara kutuni kamar yadda yanzu muka ji 385 su'alatul hakim abdullahi ne sabori 405 lidara kutani ga dara kutani haka ne ba? Eh. kaga wannan rasuwansu ma akwai ɗan rata tsakaninta sannan su'alat su'alatu hamza ibn yusuf as-sahmi lidara kutuni shi ma wa gairi himinal mashayikh fil jarh wa ta'dil wadda shi Hamza ibn Yusuf sahmi ya rasu hijira na 427 Su'alatu Mas'ud ibn Ali As-Sajizi min as'ilati al-Baghdadiyyin an ahwali ar-ruwat lil-Hakim an-Naysaburi daga tambayoyi suka yi wa Abu Hakim Abdullahi Naysaburi ne mutanen garin Baghdad kenan kato wancan lokacin karatun da ake yi ko kai malamin ma in ka zo ka to zama za ka yi ne a kan mimbari sai ka ba da karatu su manyan malamai irin abubakar ibn Abishai ba, ha waɗannan mafa an sun hau mimbarin sun zauna sun kalli mutane su ce kai nan ba gurin ka karantar da kanka ba ko kawo littafi haka suke cewa ji kenan su malaman masu san wani irin ɗalibai ne aka saka a gaba su'alatu mas'ud ibn ali as-sajizi wannan wanda yanzu muka faɗa sannan su'alatu al-hafiz as-silafi as-silafi wanda ya rasu hijira na da dari biyar da saba'in da shida li khumais al hawzi ko li khumais li al hawzi wanda ya rasu hijira na da dari biyar da goma daga su'alatul hafiz silafi an jama'ati min ahli wasiq haka ne ba abuwa a wadda ta yawwa هؤلاء تشم دوريا يقولين هورو كوجين بار ني ما نو wadda tamhid wannan ya ce tamhidun wannan kafin tamhid kaga a shan shafin ya ce tarajimu mujaza takaitattun wato tarjama tarihi lil'a'immatin ladina qassamu alfazal jarhi wa ta'dil ga malaman da suka kasabta lafuza na jarh da ta'dil wa wada'u lahal almaratib wadda suka wato aje mata jeri farko imam ibn abi hatim ar-razi na biyu ibn salah na uku alhafizu zahabi na fudu alhafizu al'iraki na biyar alhafiz ibn hajar na shida alhafizu sahawi to kaga waɗannan su ne asali malamai bisa ga tafiyan lokaci generation after generation har zuwa kan sahawi malaman da daga su ne aka samu laffuza na jar da talilin su ne suka tara ta dama ba wai ba su ba akwai su tara ta suka yi sun yi mata tsari kenan ta waɗannan malaman ne wannan abun ya zama mai ilimi ne mai cin gashin kanshi shi ne abin da ke nufi kenan dole ne mutum ya ɗan san tarihinsu kuma yaya suka yi gane wannan ba? yau mala ya ce tamhidun tamhidun wannan sharin fage ne kanar imamu abdurrahman ibn abi hatimin razi shi imam abdurrahman ibn abi hatimin razi ya kasance almutawafa sanata 327 wanda ya rasu hijira na da 327 awwala man qassama alfaz al-jarh wa at-ta'dil ala maratiba shine farkon wanda ya kasafta lafuzan jarh da ta'dil zuwa ga jerin nan fa'ajada wa ahsanto fa ya kyautata wa fa'ajada wa ahsana wannan fa'ajada ya kyautata wa ahsana kuma kyautata wanda yayi yi kenan waja'ala sai ya kasafta su ya sanya su arba'an hudu litta'dil kenan jeri fudu na ta'dil wa arba'an lirjarhi jeri fudu kuma na jarh ne kaga shi farko abin da yi ba ثم جاء سيزو بعده أباينس الحافظ عمرو بن الصلاح عمرو بن الصلاح الشهر زوري المتوفى سنة 643 وان ديرز هجرانا دادري شدة دا أربعين دا أكو نفدنا انتظرنا دادري فرو دا ستين دا أكو فو أغاني نعم. شني خطيب البغدادي كان نعم. أغاني با نعم. ثم جاء بعده الحافظ عمرو بن الصلاح الشهر الشهر الزوري فجعلها أربعا للجرح سيسا تفد نجرح وأخرى صوركما للتعديل كما فعل ابن أبي حاتم كما رد ابن أبي حاتم يي لكنه زاد عليه بعض الألفاظ أما فشيا كار وسلفوزة تقابل يي ولم يصنفها في مراتبها بيسن وتبيس أزامة وتمرتبة نزمن كنتبه باستثناء أربعة ألفاظ ذكرها في المرتبة الأولى عنده كوي دي بند لفظة قدا قدو ودى شي يسكاسو أجيري نفرقو amma kawai lafuzan da ya kara ya kawo su ne lafuzan ya yi bayani amma bai saka su martaba na zaman kansu kuma ja wannan lafazin ya take jama'a wal majruhina wani jaraha ismi fa'il nashi menene jaraha ne jarihun jarraha mujarrihun to majruh majruh wannan ismi fa'il ne ko ismi ne. majruhin majruhin ismi maf'ul ba to Okay, kenan a anan ana bible hakan nan kenan kila akwai typing error anan ko yaya sabida addala yu'addilu ismu fa'il nashi menene mu'addilun mu'addilina wal in ka yi jinas ba eh mujawara ka iya yin hakan sabida mujawara suna yin haka ba wazanin ba wannan kake nufi ba amma sabida sun dangantaka a tsakanin su ana yin haka a wazanin ma wannan ba in ya kuna da saktin a ta'anin asali li suqutin ba yawwa irin ta ne mujawara ya kawo sakt din sabida akwai dadin fadi wa ta'anin sabida sun zauna a guri guda sai ya ba wa ɗayan wazani na mastari ɗayan amma asali suqutin ne aiko to imamul mu'addilina kaga wannan an ka ce wal jarihina shi ma ba daɗin fadi aiko to ce wal mujarrihina wato shugaba na masu ta'dil da yin jarh kenan alhafiz hafiz Shamsuddin al-Dhahabi Sulaiman ibn Qaimas ba al-mutawaffa sanata 748 wanda ya rasu hijira na da 748 faja'ala lit-ta'dil arba'a maratib haka shi ma bi tafarkin su ne ta'dil shi ma gurin shi jeri fudu amma walil jarh khamsan jarh din sai ya yi musu jeri guda biyar <coughs> kaga can fudu nan biyar maratib kuma ka san kullama تغيرت المراتب تغير الحكم yawa ita ce ma babban amfanin ayi to thumma jaa ba'dahu al-hafiz Zainuddin al-Iraqi sai a bayan shi aka samu abdurrahim ibn husayn al-athari al al-iraqi al-mutafa sanata 806 wanda ya rasu hijira na da Faza da iddata alfadhin sai ya kara wasu lafuza waje da hafi kalami ahlil al-hadith ya same ta cikin maganganun malaman hadisi kama qala fi alfiyatihi kamar yadda ya faɗi cikin alfiyansa yace wal jarhu wat ta'dilu قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه والشيخ زاد فيه ما وزدت ما في كلام أهله وجدت يجي والجرح يتجرح والتعديل قد هذبه ها يا واتو جارسو ابن أبي حاتم إذ رتبه آيين دا يا جيران تاسو والشيخ kaga wannan shi istilahi ne a gurinsa al'allamatul iraki a cikin alfiyansa in ya ce wa shaihu ko kuma ya ishara da huwa da sauransu ya barta mujarradatan to abinda yake nufi wa ibn salah saboda yi dama muqaddima na wa ibn salah ne muqaddima na ibn salah ne ya yi mata shi ne shi yasa wani gurin amma shi su yi kuwa ya yi musu wayo Eh? duk ya tara abubuwan da su suka rubuta ya je lariya sai ya zuba ya tankade ya tankade abinda suka wuce ya dauka sauran ya zubar shi ya sa da ya ce fa’aikatan alfetar iraki suka ce haka ne sai sun jinjina shi eh. a cikin karatun maza ka gane a cikin hadisu da yafi wallazi an sifatil husni khala وهو على مراتب فابن الصلاح فله على كثير وهو لا يفيد aga ya zubar tankade ne yayi kuma yayi ba wa shaykhu zada fihi amr ibn salah ko ya kara a maratib dan maratib na ibn abi hatim razi wa zittu wani wana kara ma fi kalami ahlihi wajatu amma fa abun da na samu a cikin maganganun masu abun kenan ba shi ne ya yi da kanshi ba wadakin na amma shi amurbinus afon eh, al'alamatul iraqi lam yi mai ziyadatihi fil alfiya bai tantance bai raba kare-karen da ya yi a cikin alfiyansa ba kenan a cikin alfiyansa bai yi ishara ga wannan nina na kara wannan ni kara ce bai yi haka ba fa mai yazaha fi sharhiha a tabsira wat-tadhkira al kuwa haka ne ba fathul mughith yana shine na sahawi at-tabsira wa at-tadhkira shine na iraqi a'a kaga wannan magana walakin yawa wa lam yumayyiz ziyadati fi alfiyati fa mayyaza fi sharhiha kaga wannan kaga suka ce waka a bakin mai shi to wannan shi yayi ya nazumin sai ya sharhin a tausar tazkira nashi a cikin ne ya yi ishara wannan mani na ƙara wannan mani na ƙara gane wannan ba wancan don wani malami ne daban ai yawwa wato shi wancan kamar mu'minu talamiz ne eh. zai kawo lafazan sai duk abinda aka share zai kawo ثم جاء تلميذه النابغة أمير المؤمنين في الحديث thumma sai bayan wannan ja'a zo tilmizuhu ɗalibinsa annabigatu aha wanda ya girma hmm? kaga malaman suka suke cewa annubughu sabrun tawil annubughu sabrun tawil annubughu shine mutum ya girma cikin karatu ya fara shi da kansa ya hasashen abubuwa ya rubuce rubuce maganganun da har malamansa suka yi da waɗanda suka yi rubutu mai ce wannan maganan ta yi wancan ba ta yi ba a ilmance to wannan shi ne annubu to annubu wa saburin tawilun kai ɗalibi dama ita ce dama gurin da kake hanga ko? yauwa nuna mana fi khairin ثم جاء تلميذه النابغة أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني shi ibn hajar kuwa a cikin ɗaliban al'allamatul iraqi babu wanda ya tsawon zama tare da shi wato irinsa almutawaffa sanata 852 wanda ya rusu hijirana da 852 ووضع لألفاظ الجرح والتعديل ترتيبا أدق من ترتيب من سبقوه فيه ووضع سيئذة لألفاظ الجرح والتعديل قال لفظنا الجرح والتعديل ترتيبا جيري أدق من ترتيب من سبقوه fihi wata ita ta fi tantancewa a kan waɗanda suka gabace shi a wannan fagen kama asa ya timar ce kamar yadda a gaba bayanin nan za ta zo wakana ta kasance lahu ga shi al'alamatul iraqi fihi a wannan rubutun da ya yi a tun akwai abubuwa wadda shi ya yi ta a matsayin sun zama asali ne a Sala. wabtikarun da kuma kaman kirkirowa ne iftikar din kenan ya bi wani tafarki wadda su na bayan ba su yi ba ko وقد بدا لي فيه معنى يعني لم يوجد لآل هذا الشأن ينتني قال السيوطي أي حسن لذاته إلى إلى آخره ينتني وانا ثم جاء تلميذه الحافظ المؤرخ عبد الرحمن السخاوي sannan shi kaga malamai kaji ɗaliban ha kaji ɗalibin iraki shine ibn hajar na ibn hajar ma shine sahawi kuma ja tilmizuhu al-hafiz al-mu'arrikh ɗalibinsa al-hafiz hafiz al-mu'arrikh malamin tarihi kenan abdurrahman as-sahawi wanda ya rasu hijira na da 902 haka ne ba al-mutawaffal 902 في شرحه لألفية العراقي قال شرح ديق ألفية العلامة العراقي فزاد عليه سيمة كاري وعلى غيره قوس وعلى غيره كما باين وان دمال من سيئي أو العراقي ها الفاظا وسلفظا وقف عليها من كلام أهل العلم شي ما يسامي سني أم غنغنون ما لمن حديث فسأذكر زن أنبت في الصفحات الآتية wato shafuka na gaba Taksima haula'i wato kasabta wanda waɗannan suka yi alfazul jarhi wa ta'dil wa maratibiha kasabta wanda suka yi yace a gaba zan kawo aqiba tarajumihim nan da nan bayan da na kawo tarajim din su yace zan kawo maka yadda su sun kasabta abubuwa na farko tarjaman kaga wannan tamhid ne maka ba yace al-imam ibnu abi hatim ar-razi ya ce huwal imamul muhaddif shine babban malamin hadithi sayyidun nuqad asali annaqilu wato naqadal mala kirgawa ba annaqilu wanda yana zaune yana canji hai wanda yana canjin nan yanzu yana irga kudi wato tafin hannun shi inda yake irgawan kamar tana da kamar tana sensin ne cikin irgawan ne kawai zai yi sensin na jabin kudi sai ga zai cire ta ya jefar to su a fagen hadisin sun zama haka shine sayyidun kaga sayyidun nuqadi kirarin da suka yi mishi kenan kuma wadancan ka sani so ba su yin karya ba irin na yau ba ko eh. su tara mashi suna hmm? amma kaji kuma sai jikinka ya mutu ko? wallahi ba irinta ba ne ka sayyirin nukali abu muhammad abdurrahman ibnu abi hatim haka ne hmm. abdurrahman ibnu abi hatim Muhammad Muhammad Idris ibn al-Mundhir ibn Dawud ibn Mihran at-Tamimi al-Hanbali ar-Razi wulida sanata wulida sanata ya aka hay an haife shi hijira na da 240 hmm 240 241 ma hadiyar su kaje hmm firrayi a garin rai talabal ilm fi ya nemi ilmi tun yana karami kenan ya fara neman ilmi tun yana karami haka wa ya karanta alqur'an bi irshadi abihi da isharan da mahaifinsa ya masa sun mata wajaha ila talibin hadisi sai ya shiga neman ilimin hadisi fi a abihi tare da abota na mahaifinsa wa hajja ma'ahu tare da shi kuma yi aikin hajji wa qadra ila al-hijaz ya je garin hijaz su makka da madina da sauransu su ne hijaz a lokacin ba raba ta ba tana da girma ba ka gani ba ali karni suna ce mashi fasihul hijaz ba eh. qadra hala ila hijaz wa sham da garin sham wa misr wal iraq wal jibal wannan ni dai na shakkun wannan shi ma waljibal in dai haka ne waljibali ne to kila ne to kan dutse ne za mu ce koyaya hmm? ah, to kan duwatsu kila akwai garuruwa a gudun ma ya yi yawo ya yi karatu kenan amma dai ni waljibal wannan gaskiya in dai kukun samu ko ni dai ban gane abin da ake nufi a gudun ba waljibali ne, in dai sunan gari ne to hmm? akwai jamal buldan ba in kun je ku nemi aljibal akwai gari sunan shi aljibal ne ko to wal jazira wa qad zakara kuma ya ambata shi ibnu abi hatim da kansa ne kunna bi misra mun kasance a garin misra sab'ata ashhurin shekaru abin a watanni bakwai lam na'kul fiha maraqa ba mu afacin abinci abinci dafaffe da miyansa naharuna yinin mu naduru ala shuyukh muna yawo majalis na malamai wa da daddare kuma nan saho za mu kwafe abin da muka ji daga malamai wani ƙabil kuma sai mu wato hadata mu wato wannan mayar rubutu wannan mayar rubutu sai wani ƙabil za mu yi editin kace wannan ma ya rubutu wannan ma ya rubutu za ka hada naka da nashi ka kwatanta ka gani yaya abin take daidai ne shine al-muqabalatu fa ataina yawman wani yini muka zo ana wa rafiqun li ni da wani aboki na shaykhan mun zo gurin wani malami fa qala huwa alilun suka ce yau malam bai da lafiya fara'aitu samakatan sai na ga wata wata wani kifi ajabatna ta ba mu sha'awa ha sai muka siya falamma sirna na albayti sai da muka koma gida hadara waqtu majlis ba ash-shuyukh lokacin wasu da wato lokacin wasu majalis na malamai na karatu tayi famadaina sai muka wuce falam yazal falam yazal bai gushe ba sama samakatu wannan kifin ta ayyam kwanaki uku wa kada an an yandiya wannan akwai tafin yaroba wa da an yandiya ya kusa ya ribe ba fa akallahu nayyan kawai muka ci ta danye lan natafarraq li nashwihi ba mu samu lokacin da zamu gasa ta ko mu dafa ta ba amma qal sannan shi ibn abi hatim shi la yustata'u al ba a samun ilimi a neme ta bi rahatil jasadi da kwanciyar hankali na jiki ha kaga maganan nan ta zama yudrabu bihil masal ta zama yudrabu bihil masal sai su ce la yustata'u al-ilmi bi rahati al-jasad wa hakada haka fa istata'a ibn abi hatim ya wato ya isa an yajma'a ma lam yajma'hu ghayruhu a haka fa ya tara abinda wasu shi basu tara ba saboda yawanci irin waɗanda suke da kwazo haka in dai Allah ya hada su da malamai eh, da kuma waɗanda za su nuna musu yadda suke yi sai ga tuni sa su kai inda kai da kanka ma za ka yi mamaki yaya suka kai haka ya kulul khalili malam khalili ya ce aka da ilma abihi ya fa tattara ilimin mahaifinsa hmm, wa abi zura da ilimin abu zura wa kana baharan fil ya kasance wato shi kaman babban abin nan rafi ne mafi nan kogi ne zaka ce ko menene ne teku ko wa kana baharan fil ulumi kamar teku ne a ilimi wa ma'rifatir rijali da sanin mazaje tarihin su garuruwan su sunayen da sauransu duka wal hadithi sahihi min as-saqim da kuma tantance tsakanin hadisai waɗanda sun inganta da waɗanda suke dhaifai sannafa fil fiqh ya rubutu akan fiqh wa ikhtilafi sahaba da kuma sabanin da ke tsakanin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa ulama'il amsar da malaman birni wa kana zahidan ya kasance mai zuhudu ne yu'addu min abdal ana irga shi cikin manya-manya masu jarinta gane wannan ba qala al-khalili kaga wannan maganan a cikin tadhkiratul hufaz ne malai yace khalili yace fi tarjama fi tarjamati abubakar ibn abi dawud kana yuqalu ya kasance ana cewa immatun thalatha kana A a'immatun salasa malamai guda uku fi zamanin wahid sun hadu a zamani ɗaya, Ibn abi dawud da Ibn khuzaima da Ibn abi hatim yace waɗannan guda uku duka Allah ya hada su a zamani ɗaya ne gane wannan kenan malabin da yake nufi ka samu irin waɗannan malaman a zamani ɗaya tana da wahala yawanci kowane zamani sai ka samu ɗaya kowane zamani ka samu ɗaya ko kuma a wani yanki ka samu ɗaya hmm? amma so duk suka haru a guri abinan a zamani guda وقدم ذكر ابن ذكر ابن ابي داوود لانه في wato abin da ya sa malam mai tafkiratul hufaz ya gabatar da ambaton ibn abi dawud saboda yana kan tarjamansa ne wa illa an ba da haka ba fa ibn abi hatim ajal ibn abi hatim fa girman shi na ilimi fa tafi na ibn abi dawud ma annahu asha muddatan tawila tare da shi yayi rayuwa to yayi tsawon rayuwa ba da ibn abi dawud bayan ibn abi dawud da ibn abi khuzaima bayan rasuwan su ma ya danyi wato ya dan rayu tafarrada fi habil imama ya kadaito a wannan bangaren gurin kasantuwan shi babban malami wa fi lisanil mizan a cikin lisanul mizan ha rawa ibn sa'irin ibn sa'id ya rawaito bi bagdada a garin bagdada fi ayyamihi a zamanin sa hadithan wani hadisi akhta fi isnadihi yayi kuskure a isnadin fa ankarahu alaihi ibn uqda wani malam ibn uqda sai yayi inkarin abin da yayi fa kharaja alaihi ashabu sa'id sai ɗaliban ibn sa'id suka fita suka zo gurin shi wartafa'u ila ha, ali ibn isa sai suka je gurin waziri shugaba kenan hmm. ali ibn isa fa habasa ibn uqda sai ya kama ibn uqda a gurin shi kenan kaman an sa shi bayan sai bayan kanta ba hmm. thumma qala wazir sai wazirin yace man yarji'u ilayhi fi hada to man yarji'u ilahi wane ne zai koma gare shi fi hada akan wannan matsalan wane ne zai zo kenan ya saya a yi tambaya a tantance <clears throat> maganan da ya fada mu karba mu yadda cewa eh haka ne wane ne kalo suka ce ibnu abi hatim shine wanda zai yi ya zo gurinsa su yi magana mu yadda ilai ya fi dhalika sai suka yi masa rubutu akan wannan fa sai ya ya ga yayi nazari akan abin wa yayi ta'ammuli fa idha as-sawabu ma'a ibn uqda sai yaga ibn uqdan da aka sashi bayan kantan nan bayan sel shine fa da gaskiya fa kataba lil waziri sai ya rubuta wa mai girma bidhalika akan wannan cewa shine fa da gaskiya fa atlaqa ibn uqdata sai ya bar ibn uqda wa 'azzama sha'nahu kuma ya girmama shi kaga waɗannan su ne shugabannin zamanin su kuskure ne aka yi isnadin hadisi an yi ca sai aka zo aka ce zo kai baka iya ba ka zo shiga bayan kanta ka ka kaje kana yin abu sharifu tulmusani ma haka sharifu tulmusani mai mai alkawai wal usul ko mai littafin usul din nan a malikiya ya rubuta littafin usul ne amma ala mazhabin malikiya ya rubuta a zamanin shi shi ma haka an ji an cewa sarki gashi wai wani malami yana karantarwa yana rubutu shi bai da ma ilimi sai Malamin shadki ya kira shi ya ce an ce ga abin da aka faɗa sai ya karanta hadisi daya ya ce me za ka fada kan wannan hadisin kai sai ya ce mashi wannan hadisin muna da matsaloli guda goma sha bakwai a cikinta sai ya ƙwararra Masa ildin sai kira mutane ce musu kai ya ce wannan ne za ku ce jahili ta tafi wannan ba jahili ba ne ya ce wannan malami ne to ku su sarakunan su haka suke saboda suna da ilimin addini ba irin wasu ba ne to wa qad kana fi dhalika al-asr ya kasance a wannan zamanin jama'atun min kibaril huffaz bi baghdad a garin baghdad akwai manya manyan malamai wa ma qaruba minha wa ma qaruba minha falam yaqa al-ikhtiyar al-a'la illa ala ibn abi hatim ma'a bu'di baladihi haka ne ba wa ma qaruba minha وما عفوا وقد كان في ذلك العصر جماعة من كبار الحفاظ ببغداد وما قرب منها da kuma garuruwan da suke kusa da ita falam yaqa al-ikhtiyar al-a'la zabi mai girma da darajar nan bata fado kan wani ba illa ala ibn abi hatim sai dai kan garin wato kan ibn abi hatim ma'a bu'di baladihi tare da nisan da yake da ita na gari kenan shi garin shi ba ta ma kusa da bagdad amma sai da aka rubuta lita aka tura mishi da kuma maganan da ya yi sai aka yi aiki a kanta وقال الحافظ مسلمة بن القاسم الأندلسي كان ثقة يا كسنشي أمنتجم متن جليل القدر مي درجة عظيم الذكر كما أنبتنسا مي جرماني إماما من أئمة خراسان ببما لم يشكن معلما غرين خراسان وقال أبو الوليد الباجي والمالكي ابن أبي حاتم يشي ثقة حافظ قال ابن السمعاني أبو المظفر السمعاني يشي من كبار الأئمة أنا شكن من يمن يمالمي sannafa at kathira ya rubuta littattafai masu yawa a cikin tafin kitabul "Jarhi wa ta'dil sannan sabul a'mal da kuma saura sami'a jama'atan min shuyukh al-bukhari wa muslim a cikin malaman bukhari da muslim ma akwai wanda shi yayi karatu a gurin su yace al-hafiz zahabi ko yace al-imam al-hafiz an-naqid shaykh al-islam ka kitabuhu fil jarh wa ta'dil littafin wanda ya rubuta kan jarh da ta'dil yuqda lahu bir rutbati al-mutqinati fil hifz haka ne ba ya ƙuda ne yi ƙuda lahu ƙuka yi ce yi ƙuda lahu za a hukunta masa hmm? birut batil mutkina wato daraja wadda take sama-sama fil haifzi gurin hadda kenan in ka karanta littafin shi inda ya hukunci za ka yi za ka tabbatar cewa shi fa a gurin hadda yana gaba wa kitabu hufin tafsiri iddatu majallat littafinsa na tafsiri mujalladai ne masu yawa walahu musannafun kabirun yana da babban wato manyan littafi fi raddi alal jahmiya kaga wannan sa kenan ar-raddu alal jahmiya yadullu ala imamatihi waɗannan littattafan duk sun nuna ga wato shi yana gaba gaba limami ne wannan na karatu ba limamin abin nan ba ba limamin khamsu salawat ba ba limamin dauran aure ba ba limamin suna ba eh wannan wannan can oh, a kira uh, liman ya daura aure a ba irin wancan ba ne wasu suna da oh, ma lokacin daura aure ne haka ne eh? suka ga su su yi abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana tafiya ne wani ya yi mishi magana yana son yashi ya oh, kalle shi ya sai ce kana son ta ya eh, je ka kira a mu wani da wani kawo sadakinka zo ku je ku bashi matan shi shi ya gaba wala a gurin ya daura aure sai ya gaba ba irin mu bane ko mm. sai sai an yi tashin hankali ah, kowa sai ya sha wahala kowa sai ya sha sanda irin auren da ake yi yanzu to mana ci tufiya ibn abi hatim fi shahr al-muharram sanata 327 ibn abi hatim ya rasu hijira na da 327 mu'allafatuhu cikin littattafan da ya rubuta a cikin akwai tafsiri mujalladi guda hudu ne sannan kitabu ilalil hadith shi ma mujalladi biyu akwai musnad fi alfi juz'in juz'i dubu juz'i juz'i ta sha bamban da volume fa yawwa sai ku gane wannan yawwa ba ba ba ba ba mujalladi dari ban abinan dubu bane juz'in ne yawwa alfawaidul fawaidul kubra fawaidur fawaidur raziyina الزهد ثواب الأعمال المراسيل الرد على الجهمية الكنى تقدمة المعرفة للجرح والتعديل كتاب الجرح والتعديل وقد تقدم عن الخليلي يقبات دقمال خليلي أن له مصنفات في الفقه ينال لتتفيأ فقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار in sun ce ulama'ul amsar maganganun da malaman suka yi a fiqhu da sauransu ne za a tara su guri guda kamar yadda ibn abdul bar yayi in ji wannan ba mana ce wa kitabul jarhi wa ta'dil littafin sanan la yazalu marja'an bai kas bai gushe ba wannan littafin makoma ce kuma madogara hafilan mai girma li jami'id darisin ga dukkanin masu neman ilimi yaqulu al-hafiz al-mizzi al-hafiz al-mizzi yace في خطبة كتابه نعم يقول الحافظ المزي الحافظ المزي يجي في خطبة كتابه كتابه تهذيب الكمال أتكم مقدما شنا تهذيب الكمال يجي وعلم كسني أن ما كان في هذا الكتاب أبن دي كسن ون من أقوال أئمة الجرح والتعديل daga maganganun malaman jarh da ta'dil wa nahwi da kuma makamantanta fa'ammatuhu dukkanin ta manqulun min kitabil jarh wa ta'dil to cikin littafin jarh da ta'adil na ibn bai hatim ne fa na kota Ba kitabul kamil da kuma littafin kamil da kuma kitabut tarihi baghdad kitabul kamil shine abdul ghani ba ibn abi wahid al-maqdisi sannan tarihu baghdad na yanzu wanda muka faɗa kaji abin da ya faɗa kenan ya kawo wannan saboda ya nuna maka girman wannan malamin da kuma littafinsa ne dama amfanin kawo wannan saboda ka san shehu habai hatima razirin wane ne wane irin malami ne oh wannan ne ya rubuta littafin eh sai ka kai mata riko da hannu biyu amma akwai wata hannun sai ka hada ta wa yaqulu ibn kathir ibn kathir al-dimashqi yace huwa sahibul jarh wat tadil shine fa mai littafin al-jarh da ta'dil wa huwa min ajallil kutubil musannafati fi hadha wato shi na daga cikin littattafai mai masu girma wadda aka wallafa a wannan ilimi a wannan fage na hadisi wabil jumla a jumlance dai fa kitaba kitabahu hada wannan littafin yu'tabaru khulasatu juhudil ulama isa ita ce tukulluma tari na aikin da wato malamai magabata suka yi suka fada al'arifina bi hadhal fan wadda suna da sanayya akan wannan fannin wato baka gane wannan maganar ba da yake nufi Ya yace kaga malaman jarh da ta'adil da suka gabata su waɗanda suka gabata shi manya-manyan nan Ya ce in kana bugatar maganganunsu to wannan ita ce matattara Jar da ta'adil na ibn abi hatimin razi ita ce matattara na hulasa na madarar maganganun da su magabatan suka yi ita ce taskan kenan hatta anna zahabiya har sha limamu zahabi ya ce fi kitabi cikin littafinsa almizan lamma ya kula yayin da yake cewa fulanun majuhul". in ya ce fulanun majhulun shi zahabi din walam yazu ila ahadin kuma bai danganta wannan kalman ga wani ba fa huwa min qawli ibn abi hatim to kasancewa wannan magana na ibn abi hatim ne hmm. manqulun min hadal kitab kai tsaye ya dauko ta daga wannan littafin ne wa gairi da kuma kuma bayanta kenan ya ce fulanun majihulun bai ce wane ya yace fulanun majihulun bai ce to ka sani ba nashi ne? na wadannan ne kaga wannan littafin ba karami littafi ba ne? kuma malamin ba karamin malami ne? to rahmatullahi alaihim jami'a sai mu sai a nan darasinmu na gaba sai mu karanta mu ji maratibul jarhi wa ta'dil inda ibn abi hatim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk